Dvylika brolių Buvo kitados karalius ir karalienė. Gyveno juodu santarvėje ir ramybėje ir turėjo dvylika vaikų, bet visi buvo berniukai. Vienas iki karalius sako savo pačiai. Jeigu tryliktas vaikas, kurį tu pagimdysi, bus mergaitė, visi dvylika berniukų turės mirti kad būtų didesni jos turtai ir visa karalystė atitektų jai vienai. Nieko nelaukęs, karalius padirbdino dvylika grabų, išklojo juos drožlėmis, į kiekvieną įdėjo po pagalvėlę ir liepė pastatyti uždarame kambaryje. Raktą atidavė karalieniai ir prigrasino niekam apie tai nė žodžių neužsiminti. Motina keuras dienas sėdėjo liūdna ir nusiminusi. Todėl jauniausias jos sūnus, kuris nuolatos apie ją sukiojosi ir kurį ji pagal Bibliją vadino Benjaminu, kartą paklausė. Mėloji motulė, kodėl tu tokia liūdna? Mielasis vaikeli, atsakė ji, aš negaliu tau to pasakyti. Tačiau vaikas tol nedavė ramybės, kol ji nuėjusi netrakino durų ir neparodė jam dvylikos grabų, gražiai išklotų drožlėmis. Paskui jį tarė, mano mielasis Benjaminai, tuos grabus padirbdino tėvas tau ir tavo vienuolikai brolių, nes jeigu aš pagimdysiu mergaitę, jūs viseliai vieno būsit nužudyti ir tuose grabuose palaidoti. O kad ji kalbėjo su ašaromis akise, Sūnus ėmė ją guosti. Neverk, mėloji motulė, mes jau neprapulsim, išeisim iš namų ir tiek. Motina jam atsakė, išeik su savo vienuolika brolių į gėrę ir vienas iš jūsų tegu sėdi visą laiką aukščiausiame medėje ir žiūri į pilies bokštą. Jeigu pagimdysiu sūnelį, iškelsiu baltą vėliavą ir tada jūs galėsite grįžti namo jeigu pagimdysiu dukrelę, iškelsiu raudoną vėliavą ir tada bėkit iš čia kuo toliau ir tegu padeda jums Dievas. Kiekvieną naktį aš atsikelsiu ir melsiuos už jūs. Žiemą, kad rastumėt kur pasišildyti prie ugnies, vasarą, kad nereikėtų nuo karščio kentėti. Paskui palaimino sūnus ir jie pasitraukė į gyrę. Vienas po kito ėjo sargyba, sėdėjo aukščiausiame ažuole ir žiūrėjo į bokštą. Kai prabėgo vienuolika dienų ir atėjo eilė Benjaminui, jis pamatė, kaip virš bokšto pakilo vėliava. Bet ji buvo ne balta, o raudona kaip kraujas, skelbinti, kad visi jie turės mirti. Išgirdę tą žinę, broliai supyko ir tarė – Kur tai girdėta? Dėl kažkokios mergiotės gyvasti padėti. Prisiekėme už tai atkeršyti. Kur tik sutiksime merginą, tekės jos raudonas kraujas. Taip prisiekę, pasitraukė gilin į gyrę, į pačią jos glūdumą, kur saulės spindulys neužeina. Ir aptiko ten mažutę užkeiktą trobelytę, visiškai tuščią ir tarė, čia ir gyvensime, tu, Benjaminai, kaip jauniausias ir silpniausias, būsi namie ir šeimininkausi, o mes eisime maisto ieškoti. Ir vyresniai broliai vaikščiojo po gyrę, medžiojo kiškius, stirnas, paukščius ir visą, ką tik radę valgomą, neždavo Benjaminui. O tas turėjo taisyti valgį, kad jiems nereikėtų alkio kesti. Taip jie pragyveno toje trobelėje dešimt metų ir nė nepajuto, kaip prabėgo laikas. Tuo tarpu dukrelė, jų motinos karalienės pagimdyta, užaugo, buvo gero širdies ir skaistaus veido, o kaktoje turėjo aukso žvaigždę. Vieną kartą, kai buvo didysis skalbimas, tarp kitų skalbinių ji pamatė dvylika vyriškų marškinių ir paklausė motiną – Kieno tie dvylika marškinių? Tėvui lik ir per maži būtų. Ir motina sunkia širdimi atsakė, vaikeli, jie yra tavo dvylikos brolių. Tada mergaitė tarė, o kur jie yra, mano dvylika brolių? Aš nieko apie juos negirdėjau. Motina atsakė, vienas dievas te žino, kur jie dabar klajoja po pasaulį. Ir paėmusi, nusivedė mergaitę prie slaptojo kambario, atrakino duris ir parodė dvylika grabų su drožlėmis ir pagalvėlėmis. Šitie grabai, tarėjai, buvo skirti tavo broliams, bet jie slaptai išėjo iš namų, kol tu dar nebuvai gimusi. Ir papasakojo, kaip viskas buvo. Tada mergaitė tarė, neverk, mėloji motulė, aš eisiu ir surasiu savo brolius. Pasėmė dvylika marškinių ir išėjo tiesiai į tą didelę gyrę. Ėjo, ėjo visą dieną ir priejo vakare užkeiktąją trobelę. Įžengė vidun ir rado ten jaunikaitį. Tas paklausė – iš kur tu čia atsiradai ir kur eini? Ir nustebo pamatęs, kokia į graži, apsirengusi karališkais rūbais ir su žvaigžde kaktoje. Mergaitė atsakė, aš esu vieno karaliaus duktė ir ieškau savo dvylikos brolių ir eisiu, kad ir į pasaulio kraštą, kol juos surasiu. Ir parodė jam dvylika marškinių, kuriuos kažkada jie dėvėjo. Dabar Benjaminas suprato, kad tai jo sesuo ir tarė, aš esu Benjaminas, tavo jauniausias brolis. Mergaitė pravirko iš džiaugsmo, Benjaminas taip pat. Paskui jie puolė vienas kitam ant kaklo ir karštai pasibučiavo. Tada Benjaminas tarė, mieloji sesutė, tik va viena bėda. Mes esam susitarę, jeigu sutiksim kur mergaitę, ji turės mirti nes per mergaitę gavom palikti savo karalystę. Karalaitė ir sako, aš mielai numirčiau, jeigu tik tas padėtų išgelbėti mano brolius. Ne, atsakė Benjaminas, tau nevalia mirti, pasislėpk po šituo kubilu, kol pareis broliai, paskui jau aš su jais kaip nors susitarsiu. Karalaitė taip ir padarė. O kai sutemo, sugrįžo iš medžioklės kiti broliai. Vakarienė jau buvo pataisyta ir jie susėdo prie stalo. Valgo ir klausia. Kas girdėti? Benjaminas sako. Tai jūs nieko nežinot? Ne, atsakė tie. Benjaminas vėl. Jūs buvot girioje, o aš namie sėdėjau ir žinau daugiau negu jūs. Tai papasakok, sušuko jie. O jis, gerai, bet ar prižadat, kad pirmoji jūsų sutikta mergaitė nebus nužudyta? Prižadam, sušuko visi, mes jos pasigailėsim, tik pasako greičiau. Ir Benjaminas tarė, mūsų sesuo yra čia, ir atvožė kubilą. Iš po jo išlindo karalaitė, su savo karališkais rūbais, su aukso žvaigžde kaktoje, ir buvo ji tokia graži, švelni ir miela, Broliai be galo apsidžiaugė, puolė ją ant kaklo, ėmė bučiuoti ir pamilo iš viso širdies. Karalaitė pasiliko toje trobelėje ir padėdavo Benjaminui tvarkytis namie. Kiti vienuolika brolių vaikščiojo po gyrę, medžiojo žvėris ir paukščius, o juodu su Benjaminu rūpinosi, kaip pataisyti valgį. Ji prineždavo malkų, pririnkdavo šaknelių prieskoniams – užkaisdavo puodus, žodžiu, kai sugrįždavo iš medžioklės broliai, valgis visada būdavo gatavas. Ir šiaip jį palaikė trobelėje tvarką, švariai ir dailiai paklodavo lovas, tad broliai visada buvo patenkinti ir gyveno su jie dideliai santarviai. Vieną dieną Benjaminas su seserė ištaisė skanę vakarienę ir kai broliai sugrįžo iš medžioklės, susėdo visi prie stalo gėrė, valgė ir visų nuotaika buvo kuo puikiausia. Tačiau šalia trobelės buvo darželis, kur augo dvylika lelyjų. Ir sumanė karalaitė brolius pamaloninti. Nuskinė dvylika žiedų, ketindama įteikti juos kiekvienam po vakarienės. Bet vos tik ji nuskynė, dvylika brolių bemat pavirto varnais. Pakilo virš gyrios, ir nuskrido, pradingo ir trobelė su darželiu. Ir liko vargšė mergaitė gudžioje girioje vienu į vieną, o kai apsidairė, žiūri, stovi šalia jos kažkokia senučiukė ir sako, ką tu padarėjai vaikelį, kam nuskiniai tuos dvylika baltų žiedų, juk tai buvo tavo broliai, dabar jie visam laikui pavirto varnais. Mergaitė verkdama tarė, ir nėra jokio būdo, kaip juos išvaduoti. Ne, atsakė senutė, nėra jokio būdo, nebent vienas vienintelis, bet jis toks sunkus, jog tu vis tiek nevaliosi jų išvaduoti. Tau reikėtų septynerius metus neištarti nei žodžio ir nenusijuokti, o jeigu prašnektum, Tegu iki septyniarių metų būtų likusi, kad ir viena valanda, visos tavo pastangos nueitų niekais. Vienas vienintelis žodis tavo brolius visai pražudytų. Ir mergaitė savo širdyje pasakė, aš žinau, kad savo brolius tikrai išvaduosiu. Taip tarusi, susirado aukštą medį, įsilipo ir ėmė verpti verpė, netarė nei žodžio ir nesijuokė. Ir atsitiko, kad toje girioje medžiojo karalius, o turėjo jis didelį kurtą. Tas pribėgo prie medžio, kur sėdėjo mergaitė, ir katims šokinėti aplinkui, katims užvertęs galvą skalyti. Karalius atėjo prie medžio, pamatė gražiąją karalaitę su aukso žvaigždė kaktoje ir taip susižavėjo jos grožiu, jog paklausė, ar ji nesutiktų būti jo žmona. Karalaitė nieko neatsakė, tik linktelėjo galvą. Tada jis pats įlipo į medį, nukėlė ją žemėn, pasisodino ant žirgo ir parsinešė namo. Čia iškėlė puikias vestuves, visi ūžė ir linksminosi, bet jaunoji nekalbėjo nė žodžio ir nesijokė pragyveno juodu gražiai ir laimingai keliarius metus ir ėmė karaliaus motiną, kuri buvo nedora moteris, visaip juodinti jaunąją karalienę, kalbėti sūnui. Ta tavo parsigabenta pati yra paskutinė elgeta ir dar nežinia kokias šunybės į čia slapčiai išdarinėja. Jeigu ji nebylė ir nemoka kalbėti, tai galėtų bent nusijuokti, Bet jeigu žmogus nesijokia, vadinasi, jos sąžinė nėra švari. Iš pradžių karalius nenorėjo tuo tikėti, bet kai motina nesiliovė marčia šmeižusi ir kaltinosi visokiausiamis nedorybėmis, galų gale patikėjo jo žodžiais ir pasmerkė žmoną mirčiai. Ir buvo uždegtas kieme didelis laužas, kuriame turėjo būti sudeginta karalienė. Karalius stovėjo viršuje prie lango ir žiūrėjo su ašaromis akise, nes vis dar tebe mylėjo žmoną. Kai karalienė jau stovėjo pririšta prie stulpo ir ugnis raudonais liežuviais pradėjo laižyti jos drabužius, pasibaigė paskutinę septyniarių metų akimirką. Ore tik sušniokštė, sušlamėjo ir į kiemą ėmė leistis dvylika varnų. Ir vos tik jie prisilietė prie žemės, toj atvirto į dvylika brolių, sesers išvaduotų iš burtų. Jie išsklaidė laužą, užgesino liepsnas, atrišo savo mylimą seserį nuo stulpo ir puolė ją bučiuoti ir glebeščiuoti. Ir dabar, kai jau galėjo atverti burną ir kalbėti, karalienė apsakė karaliui, kodėl ji visą laiką tylėjo ir niekada nesijokė. Sužinojęs, kad ji nekalta, karalius labai apsidžiaugė ir nuo to laiko visi santaikoje gyveno lygi pat savo amžiaus galo. O piktoji Anyta buvo atiduota į teismą, įkišta į statinę pilną verdančio aliejaus ir nuodingų gyvačių ir mirė jį ten žiauria mirtimi.